pomaže Bog, draga braćo i sestre, pobožna. Evo, nema potrebe da se sam predstavljam, prilike svi znate. Ono što najbitnije, ja sam sveštenik i večeras ću se potruditi da nešto po blagoslovu nastojatelja ovog manastira i gumena Rafaila, da nešto kažemo o temi evanđelske priče jedne veoma interesantne priče, jedne veoma poučne i bogate priče, koja je toliko bogata otkrovenjem i nečim što je ljudskom rodu bilo nepoznato do, sve do tog momenta kada je gospod ispričao tu priču. Kao što je sama priča počinje i mnoge druge priče u Svetom pismu, sa riječima reče gospod. To je veoma bitno. Dakle, nije to rekao ni otac Siniša, niti bilo koji drugi čovjek, pa čak ni apostoli, nego sam gospod. Veoma je bitno da osjetimo tu riječ i da onaj koji je stvorio sve zakone, koji je stvorio vrijeme, koji je stvorio prostor, koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio zakone, i koji čovjeku daje spasenje na kraju, da on izgovara ove riječi. I onaj ko sluša ove riječi ima, da kažem, udio u tom spasenju i moguće mu se spasiti. A u slušanje Božje riječi dolazi i vjera. Mnogi se pitaju i pitaju mene kao sveštenika i priznaju Kaže, oče, ja jednostavno ne vjerujem, želio bi da vjerujem i osjetim da nešto tu otprilike ima, ali jednostavno ne osjećam taj žar i taj plamen u srcu. To je opet jedna kompleksna tema o kojoj bi se moglo raspravljati zašto, zašto je to tako i zbog uma koji je kontaminiran i srca koji je, u kojem su nikli razni korovi ovoga svijeta, ali ja im uvijek savjetujem da čitaju sveto pismo, da čitaju sveto evanđelje, i u čitanje i slušanja svetog evanđelja dolazi vjera. Također čitanje žitja svetih pomaže u rasplansavanju tog ognja u našem srcu, tog duha svetog. Naravno, postoje razni pristupi čitanja svetog pisma. Možemo da pristupimo čitanju svetog pisma sa nekakve kako to kažu, naučne strane, kritičke strane, ako nešto tražimo da opovrgnemo negdje u našom umu, u našem, našoj viziji, mi ćemo i naći to i ovo će nas obmanuti. Ali ako čitamo polako, sa strahom Božim, sa razumijevanjem, prije toga molit će se Bogu i Duhu Svetome, kao što smo mi malo prije onda će Gospod zaista, ako to i želimo, otvoriti um naš, gdje će te riječi sići do srca naše i onda ćemo primiti i Gospod u svoje srce. Kao što sam pomenuo, postoje razni pristupi tumačenja Svetog pisma, kao i ove priče konkretno. Pa bi ja samo pomenuo nešto što se u zadnje vrijeme uvuklo negdje čak i kod nekih naših mislilaca, teologa, kako se nazivaju, pa se čak možda uvuklo neku literaturu teološkog fakulteta, želeći možda na neki način da se racionalizuje i priče i ono na čuda Božja koje je Gospod stvarao. Ono što je nama ovdje bitno večeras i zbog čega ste i vi došli i ono što ja želim kao sveštenik da vam ponudim to je nije nikakva forma, nije nikakvo prepričavanje, već da pokušamo da se nahranimo riječem božje I to jeste cilj. Gospod je ispričao ovu priču upravo iz tog razloga ne bi li u čovjeku probudio tu metanoju, to pokajanje, taj preobraz u čovjekovoj duši, u čovjekovom srcu. Pa tako neki koji su istraživali malo ovoj priči, Većinom je to došlo od zapadnih mislilaca. Kažu da je, recimo, bogataš i Lazar, da su to stvarne ličnosti koje datiraju još iz perioda Avrama i da je Lazar, u stvari Eleazar, sluga Avramom bio i upravitelj njegovih imanja. Jel? Avram je bio veoma bogat čovjek, što možemo i sami da vidimo iz Svetog pisma Starog Zavjeta, da je imao veliko bogatstvo i da je tim bogatstvom upravljao izvjesni Elazar, za koga ti tumači kažu da je to u stvari ovaj Lazar iz ove priče. Međutim, bogataš je sin Jakovljev, odnosno potomak Avramov, koji je također imao petoricu braće, kao što se i ovdje u priči pominje, a koji je izgubio to imanje tako što je nije poslušao blagoslov Boži naroda izraelskog, a to se odnosi poslije kao prastika, odnosi se poslije i na nepriznavanje i neprepoznavanje gospoda našeg Isusa Hrista, koje naravno, kao što svi znamo, jevreji nisu poznali čak šta više i raspjeni su ga. A Eleazar, koji je e, bio sluga Abramov, on je ostao prilježan i ostao je vjeran sluga Boži i ispoštovao je blagoslov Boži što se poslije kroz tu njegovu istoriju i on je zadobio to carstvo nebesko. Ovo vam malo možda djeluje nerazumljivo, ali ostat ostaće to vama negdje da možda ako se budete negdje sreli možda sa ovakvim tumačenjem, da znate da ovo tumačenje nije u potpunosti prihvaćeno, jer zašto nije prihvaćeno? Zato što e, donosi jednu prikrevenu, rekao bih ovako kukavičije jaje, koje želi na neki način da pokaže da je Hristos, ispričavši ovu priču, e, koristio već ispričane priče. Ali to nije bio slučaj. Znači, naši sveti oci tumače da sve što gospod rekao i spričao, da je sam je i njegovog i da on, da kažemo sa tim pričama o nepoznatom ljudima, otkrivao o tajnama spasenja čovječeg, ono što je za čovjeka bilo najpotrebnije. Ove priče su, možemo ih porediti recimo kao plod recimo, koje imaju onu koru, ovojnicu okolo, a imaju i ono jezdo unutra sa kojim se čovjek hrani, koji je veoma zdrav za čovjeka. Mi možemo večeras, kao što to recimo neki drugi rade, da se čitavo večer pozabavimo oko one kore, u kakvom je ona, kako je upakovana, kako je porijeklo i tako dalje i tako dalje. Ali za nas je veoma bitna suština, a to je ono jezgro, to je ono što je nama potrebno za naš organizam duhovni i ono od čega se mi hranimo. Dakle, priča o bogatašu i ubogom Lazaru. Rekao bih da je ta priča prožeta onim krucijalnim problemom čovjekovog spasenja i ono što ga u tome sprečava. A to je obujmljenost ovozemaljskim brigama, taštinom, srebroljubljem i onim materijalnim što nas, što zakiva naše tijelo, naš um, naše srce za ovozemaljske prolazne stvari, a ne za one nebeske koje su neprolazne i koje su vječne. Rekao bi da je gospod, ne, ne bih ja rekao, nego prenosim vam ono što je sam gospod rekao, kao što je rekao u onoj priči o talantima, da je svaki čovjek dobio, da kažemo, nekakvu funkciju u ovom domostru spasenja. Neko je dobio da bude sveštenik, neko da bude ljekar, Neko je dobio glas da dobro pjeva, da poje, neko da dobio fizičku snagu, da radi fizičke poslove, da proizvodi nešto, da hrani druge. A neko je opet dobio funkciju da bude bogataš. Upravo tako i treba imati odnos prema tome. Da sve ono što imamo u ovome svijetu, da je to dar od Boga i da je to povjerena nam funkcija koju mi treba da opravdamo. Evo ja ću početi i možda bi bilo dobro da vam prvo pročitam u cijelosti evanđelje koje ste jutro čuli u crkvi, da bi onda mogli ovako parcijalno da i kažemo nešto o njemu. Kaže, reče gospod pričuo, čovjek neki bijaše bogat i oblačaše se u skerlet i u sviru i sjajno se seljaše svaki dan. A bijaše neki siromah po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnoja i željaše da se nasiti mrvama koje padahu sa trpeze bogatoga, a još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovo, a umrije i bogataš i sahraniš. I u paklu nalazeći se u mukama, podiže oči svoje i ugleda iz daleka Avrama i Lazara u naruču njegovu. I on povika i reče, Oče Avrame, smiluj se na nami i pošalje mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče, sinko, sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla. Sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrh svega toga postavljena je među nama i vama provalija velika, da oni koji bi htjeli odobud k vama prijeći ne mogu, niti oni otuda k nama prelazi. Tada reče, molim te pa oče, da ga pošalješ domu oca moje. jer imam petoricu braći, neka im posvjedoči da ne bi i oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avram, imaju Mojseja i proroke, neka njih slušaju, a on reče, ne oče vrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih pokajaće se. A on im reče, ako ne slušaju se i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće se uvjeriti. Počet ćemo od ovog prvog stiha. Kaže se čovjek pak neki bijaše Boga, Ovdje ćemo se malo zadržati na ove riječi bogat. Meni je malo ovako, kako da kažemo, malo i greota i, i, i e, kad se vidi olika kontradiktornost ove riječi. Kada su sveti oci prevodili sveto pismo sa grčkog jezika na naš slovenski, grčki jezik je veoma bogat jezik raznim izrazima. Rećemo sama, sam primjer riječi logos, ne može se prevesti ni na jedan jezik, jer nema to. Mi ga preveli na svoj jezik, on znači riječ, ali to je, mm, e, ne može dobuhvati ono što grčka riječ logos ovaj, govori o, o, o tom izrazu gospoda. Tako je riječ bogat e, nije mogla da prihvati ono grčku e, riječ da opiše ono što je grčki jezik htio da kaže. Samo napravim jednu digresiju, zbog toga su mnogi latini e, zapali u, u jeres upravo iz tog razloga što je latinski jezik bio mnogo siromašniji od grčkog, te neke dogmate vjere su nedovoljno obilno preveli i onda je dolazilo do, e, e, do jeretičkih učenja. Riječ boga sama riječ znači ono što je puno Boga. Kad je neko bogat, znači ima Boga u sebi. Dakle, ko ima Boga u sebi, šta mu više treba od toga? I koristite riječ bogat u ovom kontekstu je zaista, složit ćemo se svi, greota. Ja bi recimo prije skoristio riječ onaj koji stiče, recimo. Sticač, materijalnog, taštine, tako. A riječ bogat je za onog čovjeka recimo starog srpskog domaćina, koji jeste bio bogat u materijalnom smislu, sad u ovom, ovim iza, ovaj izraz da iskoristimo, ali on je bio radan čovjek. Mi danas kažemo da čovjek kada je bogat koji je stekao svoje imanje i možda nekim sumnjivim djelovanjem, kriminalnim, nezakonitim, nemoralnim, kažemo za njega da je bogat. Takav čovjek ne može biti bogat. Naši stari domaćini su bili bogati jer su bili radni ljudi. Imali su imanja, šljivike, voćnjake, obrađivali su zemlju. A znamo od poukama svjetotaca da rad čovjeka čini boljim čovjekom i da je blagotvoran za njegovu dušu. Po ovom ovdje bogatašu ili sticaču vidimo u stvari da on nije čak ni sticao, nego da je vjerovatno on to naslijedio veliko imanje koje on koristio ili zloupotrebljavao. Dakle, Bog mu je povjerio tu funkciju bogataša. Ali kako je on tu funkciju sprovodio? Kako se u njoj snašao? Pa upravo tako, evo dalje se kaže, njemu je su to bogatstvo nije ni za što drugo služilo nego Kaže, oblačaše se u i u svilu i sjajno se veseljaše svaki dan. Čim čujem ove riječi, nije dovoljno nikako a da ne osjetim u svom srcu, u svojoj duši, da to nimalo nije u redu. I već možemo prilike da nazremo i prozirimo da je to pogrešno i zašto tuži ta funkcija koju nam je Bog darivao. Ima ljudi koji to sticanje stiču na razne načine. Ima ljudi koji e, ima je Bog tako nekako e, dao okolnosti da mogu da se brinu i o svojoj duši, ali i da radeći na neki način privređuju i stiču to materijalno izobilje. Ali stvari u tome što i veliki je problem u tome što ovi ljudi o kojima mi sad govorimo, kao što je ovaj bogataš iz ove priče, su ljudi koji su trošili to i zlopotrebljavali na drugi način. A to je da su sve u svoju korist uzimali, znači tu se odmah javlja sebičnost, srebroljublje, proždrljivost, tomako ugađanje. Čim ima toga, ima znači i bluda, i iz raznih drugih strasti i naravno to sve vodi u nemoral i tamo gdje on već završio. A čućemo to. A pa kaže, bijaše neki siroma po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnoja. Zamislite, znači, čovjeka, ovog Lazara, siromaha, kaže, ležaše pred njegovim vratima gnoja. I željaše da se nasiti mrvama koje padahu sa trpeze bogatoga, a još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. Dakle, ovo nam govori da je to čovjek bolestan, da je vjerovatno neuhranjen, nemoćan, da njegove rane ližu psi i da on nema snage ni da se pomjeri da bi se odbranio, a sve se to dešava pred samim vratima ovog gospodara. I zamislite jedan dvor gdje na tom dvoru svaki dan, kao što se kaže, lumpuje se, jede se, pije se, veseli se, a pred tim dvorom ovako jedan čovjek leži bespomoćan, koji bukvalno nema čak ni ove mrvice da okusi sa stola ovog gospodara. Međutim, kaže, kad umrije siroma, odnesoše ga anđelju u naruče Avramovo, a umrije bogataš i sahraniše ga. Ovdje nam govori odmah, znači, gospod dvojbeno pokazuje šta biva sa siromahom. Njega angeli Boži odvode u raj, odnose ga u raj. Međutim, e, ovdje ne smijemo da pogrešno steknemo utisak o tome da svako onaj koji se bude patio na ovoj zemlji, u bilo kom smislu, da će ga angel Boži poslije smrti uzeti i odnijeti u raj, da je to zaslužio po automatizmu. Naravno da ne. Ovdje se radi o nečemu što e, je ipak određeno volji Božjoj. A to je da, ako malo obratimo pažnju, Lazar nigdje sa smjerenjem ovo podnosio. Nigdje ne stoji i ne piše da je Lazar kao što mnogi od nas danas negdje u nemoći svojoj, ali u onoj nemoći koja nije svojstvena za naše spasenje, kulimo možda na Boga, kulimo na to zašto meni to, zašto se to meni desilo. Ili možda kulimo i osuđujemo onoga koji ima, a mi nigdje ovdje ne vidimo da je Lazar osuđivao ovog bogataša, da ga je kleo, propinjao, da je bio onako nastrojen e, e, e, negativno i, i, nego vidimo da je Lazar to negdje sa smirenjem podnosio i da je tako izdržao do kraja. E u tome je spasenje lazare. Dakle, nije sama patnja na ovom svijetu već E, negdje preduslov i zagarantovanost spasenja duše naše. Nego smjerenje, trpljenje i uzimanje onog krsta koje nam je gospod dao. Dakle, Lazar je ovdje imao funkciju siromaka na zemlji. I on je to sa trpljenjem podnosio. I upravo siromasi koji su, oni su opet od Boga dani Božim dopuštenjem, da bi se i bogataši spasavali tako uzaljano. Ovaj trpi to što mu je gospod pustio, ovaj opet treba da to nosi, a to ćemo vidjeti poslije kako. I kaže se, a umrije bogataši sa hranišega ga. I u paklu nalazeći se u mukama, podiže oči svoje i uglede iz daleka vrana i Lazara u naruču njegovu. Dakle, bogataš je završio u paklu. E, ja sam negdje prilike odredio da večeras ovo bude otprilike negdje da se proteže centralna neka tema po pitanju bogataša. Jer kao što sam već spomenuo, to je, može se reći, glavni uzročnik svih naših problema spasenja u kojima se mi danas nalazimo i kroz sva vremena je to bivalo, pa evo vidimo i u ovo vrijeme kada je gospod o tome govorio. Ne smijemo da dođemo na pomisao da je samo bogatstvo, samo po sebi nešto grešno. ni pošto, Već samo e, raspolaganje bogatstvom. Recimo, zašto se bogataš naša u paklu? To smo već na neki način kratko se dotakli toga. Ali ja ću vam sada navesti jedan mali primjer koji ne može da kažemo da se poredi, ali ipak može donekle da nam objasni tu tajnu stanja duše poslije smrti. Recimo, skoro sam razmišljao nešto o snu. Bog je čovjeku darovao san. Prije svega da bi se on odmarao, da bi se tijelo i um tom momentu regenerisalo, maralo za dalje i tako. To je tako Bog ustrojio. Ali recimo, da li smo nekad razmišljali o umu kao nekom e, ili nekom ovaj, pripremi za ono kako je carstvo zagrobnog života duše. Recimo, vi svi ste iskusili i ja sam nekada, i to kažu recimo i psiholozi i ljudi koji se bave sa tim, koji su, kažu, oni potrudili se da to malo ovaj, da prouče tamo. Kažu da je san, sadržaj sna, 90% slučajeva onoga manifestacija onoga što proživljavamo tokom dana ili tokom svog života. Tako da u toku našeg života možemo imati ili neke frustracije ili neke stresove ili bilo šta što će se manifestovati ili odmah uveče u snu ili možda čak i za 30-40 godina. Ali tu tačno možemo recimo da već negdje opipamo puls kako to funkcioniše. Recimo, čovjek koji ima nečistu savjest, koji je čovjek možda ubijao, krao, s nekim se tukao, svađao, s nekim u konfliktu bio, on, kažu već, sanjat će u noći, vjerovatno neki košmar koji se tiče toga. To će ga proganjati u snu, on će se u snu svađati i to. I vjerovatno smo možda i svi mi proživjeli bar nekoliko puta takav košmar iz koga smo jedno čekali da se probudimo. Sve znojavi, uznemireni i prekrstujući se, zahvalili Bogu što je to prošlo. Kažu naučnici da san najduži traje par sekundi. I zamislite taj košmar koji je trajao par sekundi, a koji se nama činio kao čitavu vječnost, ali koji se završio tako što smo se probudili sna. A zamislite tek onda taj košmar koji neće imati kraja, iz kojeg se nikad nećemo probuditi i koji će biti realan, ali na drugoj strani imamo isto je snove, lijepe snove sigurno koje smo svi doživjeli, koji su opet manifestacija neče, neke tanane harmonije našoj duši, našem umu koji smo proživjeli, nešto dobro učinili tako, koji su opet na taj način manifestovao snu i možda smo neka čak i poželjeli da je to duže trajalo i da se nismo probudili i tako dalje. Dakle, to je samo jedan mali, da kažem onako, čovjeku dato kako može da bude u budućnosti. Upravo tako je bivalo i s ovim bogatašom. Dakle, on je živio jedan život raskošan, e, život razuzdan, e, koji nije bio bogugodan, koji je štetio i njegovoj duši, i njegovom tijelu. I ko zna čega je tu još te bilo. Ali ono što najbitnije nije bilo ljubav, što se vidi iz njegovog odnosa prema ovom ubogom Lazaru. I upravo takvoga je gospod požnio U tom momentu, u takvom stanju, on nepokajanom stanju, njegova duša se preselila u to vječno stanje duhovno. Tako da kažu sveti oci i naša crkva uči da carstvo nebesko i carstvo ada nije prostor. Ili kao što tu mi ljudi govorimo gore, dole, vatra, e, voćke, trava i tako. Mi ljudi smo fizički i mi fizički to doživljavamo. I to je negdje, mi želimo to da tako i zamislimo. Jer mi drugačije ne možemo, da nismo iskusili. Jer da bi nešto shvatili moramo da iskusimo. Ali to je jedna dimenzija duhovna, još nama potpunosti nepoznata, u većem dijelu nepoznata, i to je prije bi se rekao, neko stanje u kojem će duša da se nalazi. Stanje u kojem se duša ovog bogataša našla, govori nam sam gospod, je ta da se on poslije svoje ozemaljske smrti našao u jednom stanju e, vječne griže savjesti, gdje stanje nekog pramenog ovinja, gdje, e, gdje on E, bukvalno sagorjevao, ali nije mogao da sagori, gdje se patio, ta patnja nikad nije prolazila i e, to bi bilo što tiče toga, ali ovako mogli smo da pomenimo recimo gospod po pitanju samog bogatstva gospod nam daje upravo te funkcije kao što je Lazaru dao funkciju siromaha i bogatašu funkciju bogataša, kao jedan test. Recimo, ako taj bogataš nije mogao da primi to bogatstvo ovo zemaljsko prividno bogatstvo, koje je prolazno, kako bi tek onda mogao da primi u carstvu nebeskom ono pravo bogatstvo koje je neprolazno bogatstvo ljubavi između Boga i njega i između njega i svih ostalih. Znači, to bi bilo prosto nemoguće, što nam govori da je sve funkcije koje mi imamo jedan test kroz koji mi prolazimo i kao što jeste, zna se, znači da svi imamo sve talente koje treba da razmnožimo i da vratimo gospodu, da ih umnožimo. Recimo, imamo u Svetom pismu mnogo primjera prenosili su apostoli Božje riječi o bogatašima. Recimo, Gospod kaže isto na jednom mjestu nešto, citirat ću, kaže, lakše je proći kamili kroz iglene uši, nego bogato me ući u carstvo Božje. Ja ću vam objasniti šta znači to. Kako iglene uši, kako kamila, zašto to sad Iglene uši su jedna vrata na zidinama grada Jerusalima, koja su bila neka mala pomoćna vrata, jer svi ti stari gradovi imali su takva vrata, kao recimo na starom gradu Bulju imali, imate dvoja tvoja vrata koja su u slučaju opasnosti zatvarana, ali svi ti veći gradovi imali su te tajne, neke izlaze, ulaze, s koje se u slučaju opsade unosila, iznosila hrana i za preživljavanje tako. Takva jedna vrata nalazi se na, na u zidinama grada Jerusalima i narod je ta vrata zvao iglene uši, zato što su bila mala vrata. I upravo na ta vrata misli gospod. Ali zašto sad Kamila? E, Kamila je mogla da prođe kroz ta vrata, ali kako? Na koljenima upravo na to gospod misli. Bogataš se može spasti i u bogatstvu nema ništa loše, ali ne da bogataš misli da je, da je e, kako to narod kaže, kad ide, kaže, para nosom nebojni, se digo, kaže, ili ovako pogordio se, jednostavno rečeno. Znači, ne takav bogataš, nego bogataš na koljenima. Znači, skrušen, skroman, iako je bogataš skroman, milosrdan, da reži, da to što ima, da je uvijek u svakom trenutku svjestan, da sve što ima i koliko god ima, da nije to svojim nekim zaslugama, to nego sve pod dopuštenju Božije i da je mu sve od Boga dano. To tu bila porodica. Mnogi sebe kaže, ja sam bogat čovjek, imam mnogo djece. Jesi bogat čovjek, to je blagoslov Božje ali nije to tvojim trudom, nije to tvojim nekakvim zalaganjem. To je opet od Boga dato. Nije čak da u našem narodu to ostalo, kaže, dobio je dijete, kaže, dobio je sina, dobio je čeri. Otkud to dobio? Znači, dobio je Boga na dar. Tako biva i sa materijalnim ostalim bogatstvom. Čaba i, i domaćinu veliki voćnjak, ako taj voćnjak ne rodi. Čaba, kaže, spava stražar na vratima grada. Ne spava, na, znači dežura na vratima ako gospod ne sačuva grad. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo imamo primjera. Znači, uzalud je naš trud. U bilo čemu, ako gospod to ne dopusti, kaže, bogataš je prokleo Znači, upravo iz toga možemo da izvučemo zaključak da je bogataš u svom poslušanju od Boga, kao bogataš pokletao. Znači nije bio poslušan Bogu, e, odvojio se od Boga, e, nije, nije poslušao ovaj blagoslov Bože u kome Gospod priča da bude na koljenima, da bude e, milosrdan, nego je pogordio se i zato je završio tamo gdje je završio. A Lazar je sa svojim smjerenjem istrao do kraja i zato je zaslužio i carstvo. Božji. Iz ovog možemo još zaključiti kako kaže Lazar, kako odnosno bogataš vapije, kaže, on podika i reče, oče Avrame, smiruj se nami, pošalji Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, te mi rasvali jezik, jer se mučim u ovome plane. Ovdje ovo sad dok sam ovo ima interesantno nešto. On Avrama naziva oči. Šta nam to govori? To nam govori da je taj bogataš bio jevrej. Ovo je veoma isto interesantna stvar za nas ovdje. Dakle, ovaj bogataš je bio jevrej i ona Abrahama, svog pravoca, ako su svi jevreji poštovali, Abrahama, on nije naziva oči. Znači, bio je jevrej. Tako i mi, mnogi danas mislimo da ako smo rođeni u pravoslavnom porodici, da smo možda čak i kršteni, pa imamo tu krštenicu na papiru, a evo ja sam kršten, da, je, da smo završili sve svoje pravoslavne obaveze. Naravno da ne. To nam ništa ne znači. Samo pravoslavni život, način življenja je ono što se traži od nas. Dakle, vjera bez dijela je znači prazna Ili dijela bez vjere. Samo to zajedno čini spasonosni put do carstva nebeskog. Kaže se, a Abraham reče, sinkom. Vidite, on njega isto oslovljava sa sinkom. Sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla. Sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrst svega toga postavio među nama i vama provalija velika, da oni koji bi htjeli odovud k, vama prijeći ne mogu, niti oni odtuda k nama prelaze. Ovdje isto gospod opisuje ovo figurativno i slikovito. On sam je rekao da je pričao o pričama da bi narod to mogao bolje pojmiti sva. Ovo kad se kaže da je između nas, kaže tamo provalija velika, niti vaši dolaze vamo, niti ovi ljudi prolaze tamo, misli se znači da je to nemoguće prijeći i tu, tu je glavni, mislim, ovako ključ svega pokajanje E, da pokajanje nije moguće poslije smrti. Dakle, ovdje se jasno vidi da uzalud svakakve molbe, jer ovdje očito bogataš u tom ognjenom, u paklu ognjenom e, vapijao, zapomagao, molio za pomoć, dobitivao Abrama i Lazara, ali mu ništa nije pomagao. Jer poslije Avram kaže na kraju vamo, a doćemo to toga, kaže nosi, si, imao si Mojsija, imao Oni su ti to sve govorili, ali ti nisi slušao. Dakle, imamo priliku u ovome svijetu, Bog nam je dao i svetu tajnu pokajanja i sve ostale svete tajne. Oni tada nisu imali svete tajne, ali imali su zakone proroke, a mi danas imamo mnogo više i znači da nama je sada u ovom svijetu, u ovom životu da ako i sagriješimo, da se pokajemo i da takvi pokajani spasavamo se. Kaže se, tada reče, molim te pak oče, da pošalješ domu oca mojega, jer imam petoricu braće i neka im posvjedoči da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Rečemo Avram, imaju Mojsija i proreka, neka njih sluša. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvi, pokajaće se. A on mu reče, ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako neko iz mrtvi ne neće vjeru, neće se Dakle, oni su tada imali Mojsija i proroke. A mi danas imamo mnogo, ne mnogo, mnogo je mala riječ, imamo neuporedivo više nego oni tada. Imamo samoga gospoda, Sina Božijeg, koji se otkrio ljudima, koji je sišao postao čovjek i koji upravo govori ove riječi i ovu priču koju mi sada slušamo. Zar ima nešto veće toga? I poslije toga, pogotovo nikakvog opravdanja nećemo imati. Recimo imamo ovdje primjer, evo baš tu vidim sad, e, zabilježio sam. Recimo imamo primjer da je bio bogat. Imamo baš tu sad situaciju gdje se bogataš i jedan i drugi sreću u istoj priči. Samo što je jedan u paklu, a drugi je u carstvu nebesku. I upravo je Avram bio od onih bogataša, jer on je zaista bio bogat. Bio je da kažemo, jednog čitavog plemena. Tamo se pominje da on imao veliki ko stado, stada u stvari radna i moje sluge i moje radnike, veliku porodicu. Bio je veoma, veoma bogat čovjek. Ali Avram je primio Boga. Idu tri mladića i svetu trojicu u dom svoj, odnosno primio ga je u srce svoje. A nije to mogao da uradi da je bio loš čovjek, da je bio zao, da je bio e, da je imao sve ove poroke koje je ovaj bogataš imao. Ne bi ga mogao prepoznati, mislio, se, mislio bi da su to obični prolaznici, kao što su jevreji misli za gospoda. I ko zna kako bi završila ta trojica mladića, možda bi završili kao gospod, da Avram nije bio ipak e, da nije imao ovaj, neke, nekog straha Božije, da je prepoznao ta tri mladića i upostio ih. Otuda čuvenom gostoljublja Avramovom. Recimo imamo primjer isto bogataša Zakeja Ako se sjećate, kada je gospod kaže, dolazio, prolazio, kaže, bogataš po imenu Zakej, popije se na divlju smoku da vidi Isusa. Ko je on? A gospod mu se obratio rekao si i kaže mi danas valja biti u domu tvome. Vidite, samo, uh, sama ta čežnja bogataša da vidi gospoda, gospod mu je to već dao. Zato je ovo bitno i mi svi da možda ako neko ima koji nema toliko vjere, bitno je ta, bar to stremljenje, ta čežnja, gospod će nam otvoriti srce i kao što je zaklije otvorio. I kaže, zaista on ovaj, je posjetio dom njegov, a drugi su negodovali. I rekli, kaže, kako on uđe da gostuje kod grešnog čovjeka? Znači da je zakljev također, možda, iako bio bogat, bio i grešan čovjek, znači da je možda na nepravedan način stekao to bogatstvo. Ali, Zakaj je pitao gospoda šta mi valja činiti? I gospod je rekao šta mu valja činiti i on je, kaže, pola svog imanja dao siromasi. Znači, upravo tomu je gospod rekao. Dakle, vidi se jasno kako treba čovjek koji ima izobilje ovoga svijeta da se spasava, a to je milosrđen, skrušenošću, smirenošću. Samo tako će ispuniti ono poslušanje Bože koje je Bog zadao. Recimo imamo još neke primjere iz Svetog pisma na ovu temu. E, pa ću vam, evo, recimo, ja pročitati isto, recimo, od Mateja. Od Mateja. Recimo, kaže, a kad dođe sin čovječiji i u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sjesti na prijestu slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao što razlučuje ovce od jarana i postavit će ovce sa desne strane sebe, jara sa lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni od samojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta, jer ogladnjeg i dadao ste mi da jedem, ožednijek i napojiste me, stran zbijak i primiste me. bijak i me, bolestan bijak i posjetiste u tamnici bijak i dođoste. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidje smo na nahrani smo ili žene, koji smo. Kad te vidje smo strance, primi smo ili nagaj i odjenu smo. Kad te vidje smo u tamnici i dođu smo I odgovarajući sad reći će zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane, idite od mene prokleti ogan vječni koji pripremljen đavolu i na njegovim. Jer ogladnije i nezadosti mi da jedem i tako gospod poslije nabraja sve ono što ovi koji su bili u mogućnosti da i ga i nahrani kroz i uboge i da ga odjenu i posjete nisu to učinili. Znači, gospod nam jasno daje do znanja da u svakom prosjaku, u svakom bolesnom čovjeku, u svakom nemoćnom čovjeku, da je Hristos. Ne samo u takvim ljudima, nego u svakom čovjeku. Znači, mi moramo konačno da shvatimo jednu stvar, a to je nikako nekako ne možemo, evo ja kao para primećujem, ne možemo nikako da shvatimo, e, možda mi to shvatamo onako kao poimamo umno, ali da je, da je doživimo i da je upražnjavamo, a to je ona druga od Božije glavne zapovijesti. Ljubite jedni druge kao sebe sami. Bez toga nema spasenja. Znači, Boga ne možemo ljubiti svim srcem, svojim svojim umom, svojim svom snagom, svojom. Ne možemo ako ne ispuštujemo da ljubimo jedni druge. Ali ne, mi uvijek negdje tražimo u jednim drugima način da ga osudimo, tražimo slabosti, u drugima, a sve samo zbog svoje gordosti sujete da bi prikrili svoje slabosti. Ni zbog čega drugog. Jer sve biva iz gordosti. Čak i sticanjem, želja za sticanjem bogatstva je opet iz gordosti. Da budemo moćniji od drugih, da imamo više od drugoga. I sve se, upravo to slabo, gordost i glavno, iz njega se grana odmah, neposredno i sticanje bogatstva. Jer danas ljudi, odnosno, ja bi možda postavio pitanje, kao recimo sve ovo fino tako zvuči, e, znamo mi otprilike šta i kako treba da se radi, ovo su zaista dobre riječi, utjehe, gospod nam daje lijek. Ali gdje smo mi u svemu tome? Kao kad nekakvi biznismeni nešto pričaju, dogovaraju se, pa onda ovaj kaže, dobro, ali jesam ja u tome? A gdje smo mi sada, hrišćani, u tome? Mi koji sebe nazivamo hrišćanima i trudimo se da to jesmo, naravno. Znači, gdje smo mi u svemu tome? Da li smo nekada analizirali sebe koliko mi poštujemo ove riječi Božije i koliko, i koliko napredujemo u, u poštovanju zakona Božnjeg. Recimo, dobro su to e, prepoznali mnogi u našem rodu, da kažemo, roda našega, kao što su recimo bili svetorodna loza Nemanjića. Evo recimo idealan primjer. Kako su, su se oni prepoznali u toj priči. Znači bili su bogati, bili su moćni, bili su vladari, ali su oni bukvalno sve podredili crkvi Božjoj, izgradnji hramova, izgradnji manastira i sve su išli na to način da propovjedaju, da kroz to sve svoje djelo propovjedaju evanđelje Božje i tako su spasavali duši svoje i danas hvala Bogu imamo mezu Mlazu Nemanjića kao svoje zastupnike pred predstavom Boga Svevišnjega. Problem današnjeg čovjeka je da kažemo negdje svih nas, a i mene samoga kao sveštenika čovjeka, je da ta briga za nečim kako i šta, pa smo svi recimo i kako spremni da odvajamo za stare dane, za penziju, da se kao nađe, da napravimo neku kao stambeno pitanje da riješimo, da kupimo neko auto koje to bož pravdamo se sigurno na putu, da može da obavlja funkciju, e, da obezbidimo djecu, e, školovanje dobro i tako dalje i tako dalje. Mnogobrojne su stvari koje nas odvraćaju od onoga najbitnije. Pa pobogu ljudi. O čemu onda zaista pričamo? Zar zaista ne možemo shvatimo da, kao što Gospod kaže, da sve to što se trudimo i sabiramo je prolazno da moljac i crv. To izgledu i lopo ukrade. Recimo, navest ću vam primjer jednu anegdotu koja je zaista istinita anegdota sa moje parohije. Recimo, skupljao sam neki prilog za crkvu bilo je zaista potrebno da se crkva ta obnovi, da bi se služila liturgija, da bi se kupile potrebne stvari i zašao sam po parohiji da od vrata do vrata da se prikuplja prilog. I došao sam do jednog čovjeka koji, Bog zna, je tako, ko koliko ima. Ja nisam nešto puno ulazio u to, ali mi je tako bilo čudno što je on ovaj, složio se sa mnom da treba da pomogne Otišao je u drugu sobu, uzeo dvije novčanice. Jedna novčanica je bila manje vrijednosti, druga je bila veće vrijednosti. I kako je izlazio, on je čak to možda i nesvjesno. To je čovjek koji je, da kažemo, obrazovan, koji je onako kulturan, može se reći. Ali je njegovo ponašanje potpuno bilo onako i neočekivano i čudno ponašanje. Tačno se vidjela ta tolika vezana za novac, vezana za to On je te dvije novčanice, e, kako je išao, on je ovako njih stavio to. Prišao pred mene i bukvalno mucajući e, počeo nešto da priča i onda je, e, jer očigledno bilo da je podnio obrede novčanice da da za prilom. Međutim, vjerojatno, u tih par metara dok je opet došao, on se predomislio. Pa je onda onu jednu novčanicu veću pružio pa je opet je vratio, pa je onda onu manju pružio, pa je nju vratio, pa onda rekao, pope, ja nešto razmišljam, e, imam neke sad troškove, obaveze, auto trebam da ova mi mala, tamo, vamo, onaj mi mali, ovo, ona, ono, nešto je pošlo neko to opravdanje, što ja uopšte ga nisam zaista usudio, prilike sam shvatio o čemu se radi, ovaj, ali tako, ajde, rekao neka pa gospod, tako kažu prosvjetli to, će mogu to. I ja sam pošao, znači, ovaj, bez priloga. Međutim, e, nakon samo par dana, on je došao, skoro plaćući mene, i izjavio, mu, izjavio mi je da je ovaj, mu e, neko provalio kuću i da ukrao o izvjesnu sumu novca koji je zaista nakon zanemariva i za naše prilike veoma velika suma novca. Tamo je to bukvalno sve ponio i da on više ništa u kustupu Ja <laughs> nisam imao što da vam na to, nego sam mu rekao, eto vidi sljedeći put da to na neki drugi način sačuvaš ili da uložiš i tako. Mi ljudi ulažemo tako, kaže, da ulažemo, da, da ulažemo, da se obezbijedimo, apartmani, recimo, to je pogotovo da aktuelno, što više apartmana, to je veća sigurnost za stare dane, veća sigurnost za potomke, da se obezbijedi ovo da ono na bankovni račun, na žiro račun, na knjižice razne, na osiguranja razna i tako dalje. Ali evo, recimo, ovaj, na primjer, pokazuje kako ovaj, kako to ništa nije sigurno i tako. A uvijek zaboravljamo jednu priču kako Gospod kaže da, e, e, da ako on ptičicu onu ne ostavlja bez hrane zimi, a šta onda za čovjeka kako te brine, koji podobi njegovu i po liku njegovu svoje. Dakle, ne smijemo da se, ne smijemo, pogotovo mi ljudi koji e, sebe smatramo zajednicom u Hristu, koji se pričešćujemo, koji se ispovijedamo, koji, da kažemo, živimo kakav takav hrišćanski život, ne smijemo sebi dozvoliti da nam na to prvo mjesto dođe to materijalno. Uvijek gledajmo da pomažemo siromašnim, da i zaista ima toliko primjera, bezbroj i stalno svakodnevno nam se Gospod nam daje znakove gdje možemo da spašavamo društvo. Vjerujte, pogotovo u zadnje vrijeme. To je bezbroj djece bolesne koji traže za liječenje. Siromašnih, poplave, požari, klizišta, zemljotresi, e, siromašni e, koji su bez posla, mnogočene porodice, e, na svakom koraku gospod nam daje mogućnost da spasavamo dušu svoju, a mi to u najvećem naj, naj, najvećem broju slučajeva ne vidimo. I što još gore, tražimo opravdanje, zato ima jedna fraza koja se ustavila kod nas da sebi opravdanje, to sam čak i čuo da ljudi otvoreno izgovaraju, da kažu pa eto on je sam za to kriv. Ako je neko kao siromašan, on je to svojim postupcima ili svojim neradom ili svojom nemarnošću, on je kao sebi stvorio takav ambijent i on je kao kriv za to. U redu. Može, jeste kriv. I vjerojatno možda i jeste. Ali to nije naše da sudimo o tome. Naše je da sa svog nekog aspekta, zbog svoje duše, zbog svog mira, zbog svog spasenja, da mi se žrtvujemo i pomognemo. Šta je to, kako, tamo, gdje, šta, to nas ne interesuje. Naravno, nećemo davati nekom ako znamo da će neko ponijeti, kupiti drogu, kupiti bocu alkohola da još dublje propada. Da ćemo na drugi način da pomognemo, ali opet da pomognemo. A ne da takvu osobu osudimo i da je još više onako poklopimo. Razni su, razni su oblici milosrđa. Postoji materijalno milosrđe, milosrđe e, gdje pomažemo nekom materijalnom novcem, hranom, odjećom, obućom i ne znam ja čim. Postoji i duhovno milosrđe. Da nekom posvetimo pažnju, ako je neko čak u velikom grijehu, da mu pomognemo da se izbavi iz tog grijeha. To je još veće još dragocjenije milosrđe. Da se žrtvujemo za nekoga, da mu posvetimo pažnju, da mu posvetimo ljubavi, a ne da ako znamo da neko ima neki, neki, neki, neku strast, neki grijeh, neki porok, da ga mi još, da se i mi griješimo, a i da njega još ubijamo, da ga ogovaramo, da ga osuđujemo, da ne znam ja, da mu čak šta više spretke neke pravimo ili on takav i tako dalje. To je nedopustivo za nekog ko sebe naziva pravoslavni hrišćan. Gospod, on nije došao zbog pravednika, on je došao zbog grešnika. On je došao kao ljekar, da liječi, a ne da timari one koji su već, da kažemo, na pravom putu. Zato i mi treba da se ugledamo na Krista. Ali zaista vam kažem, ovo je veoma bitno, jer to je osjećan kao veliki nedostatak u pasnu. Da moramo da se ugledamo na Krista u tom smislu, da posvetimo više pažnje. Lako je biti dobar sa dobrim komšijom. Lako je uzvratiti i nekom spakovati poklon ko nama daje poklon jer znamo da će nam on uzvratiti. Nego ajmo mi da budemo dobri sa lošim komšijom. Da dajemo onom ko nam ne uzvraća, ko nema da uzvrati. I tako dalje, i tako dalje. Da onaj ko ima poroke i onaj ko ima koji je u grijehu zapo u blato grijeha da pokušamo da ga izvadimo, da ga operemo svojom ljubavlju, svojom krotošću, smjerenjem, trpljenjem i prepoznat će on to. Mnogi kažu da je to nemoguće, da to odbijaju ljudi tako. Moguće. Ako pravu ljubav u srcu svom imamo i da ne prilazimo takvim ljudima sa nekom govornošću, uzvišenošću, kao kako smo mi sad, kao to Bož, kao čisti i uzvišeni, ne znam ja, pa ćemo mi sad njega kao izbaviti. Ne, nego da u skrušenosti svojoj, uz pomoć Božju i molitvom Božjom, ali s ljubav jednom iskrenom, prilazimo osobama takvim da, te ih izvučemo iz toga. Postoji intelektualno milosrđe, nekom na taj način pomognemo. To sam baš danas djeci objašnjavao da pomažu jednim drugima u školi, da ne budu gorda, sujetna i tako dalje, i tako dalje. Eto, otprilike to bi, o, to je ono nešto što, što, što sam pokušao, znači ne samo da se, da kažemo, zadržim na ovim riječima same ove priče, nego da malo se dotaknemo i suštine te, što je Gospod nam htio da kaže kroz ovu priču, a i ono što se tiče nas, ali mislim da je zaista ono što se provlače ovdje milosrđe i e, to poimanje e, bogatstva i svega onoga što nam Gospod daje u ovom svijetu, kao nešto što mi u većini slučajeva na pogrešan način na pogrešan način doživljavamo i prihvatamo misleći da je to neš, nekim našim ovaj, trudovima, zalaganjima i, ili, ili da, da, je, da je to nešto što nama pripada E, što je neminovnost i tako, ne, nego sve od Boga dano i Boga dopušteno i kao tako treba i da raspolažemo sa tim. Kao nešto što smo dobili svi zajedno, pa ćemo fino zajedno svi da raspolažemo. Evo recimo, ću usput jedan primjer, ovaj, kažu da, kaže neki podatak da dvije trećine ljudi čovečanstva gladuje. Znači, ne da živi u, u siromaštvu, nego da gladuje, da nema šta da jede samo jedna trećina čovječanstva ima, da kažemo, i više nego što treba. Kažu da je Bog stvorio izobilje zemaljsko za koje se mi molimo na svetoj liturgiji, upravo noliko koliko je potrebno za sve ljude na zemlji. Stvar je samo ta u tim međuljudskim odnosima što ova jedna trećina sebi sve prigrabi, a ove dvije trećine nemaju. Kažu i neki podatak isto ovdje u Crnoj Gori, da ne znam, ne mogu sad da se tačno sjetim cifre, ali kaže se da ne znam koliko desetina tona dnevno hljeba se baci iz pekara, što se ne uspije ovaj, prodati po marketima pekara meta. To je samo hljeb. Ja sam se to recimo uvjerio lično, to sam bio ovdje bogoslov u, kod, ovdje bratije, ovaj, što se na njim uvijek zahvalan na tome i ovdje sam mnogo toga ovaj, povukao i ne dovoljno u je trebalo, ali eto, malo sam se ogrebao od njih. E, pa smo, e, recimo, držalo, bratstvo je držalo neke životinje gore na Svetom Spiridonu planini, pa se, e, tu su bile neke pekare koje su davale te proizvode koje su ostale neupotrebljene, nisu se prodale, pa onda se to daje tim životinjama. To je samo bilo su činili su dvije pekare u pitanju. Ljudi, vi ne bi mogli vjerovati koliko se te hrane bacali. To su bile razne neke djakonije, kifre, krosane, pice, hljebovi, pogače. To su džakovi i džakovi bili dnevno koji su se bacali. A sad mislite sve pekare, recimo i prodavnice u Crnoj Gori. Zaista kažem vam podatak, sam pročitao, to su desetine tona hljeba koji se dnevno baci a mnogi ljudi nemaju šta vidjeti. Pa onda vi vidite. A, na sve strane su, vjerujte, ljudi koji, ima, koji vape za pomoć. Evo, mnogi su crkve i hramovi manastiri uključeni pomaganju radnih, porodica. Imamo po Nikšiću porodice. porodicu. Imamo narodne kuhinje, to znate svi. Imamo porodice, po deset, desetočlane porodice, recimo po Nikšiću i po Danilovgradu koje pomaže crkva, djecu koja fino uče i sve, ali jednostavno roditelji su ostali bez posla. Nema, nema otkuda. Kroz razne načine. Zato se uvijek osjetimo. Budimo hrišćani na djelu. Konkretno. Evo ovako konkretno. Svaki put. A vjerujte, Bog će vam uzvratiti. Naravno, pogotovo oni koji imaju, oni mogu. Ali oni koji, da kažemo, manje imaju, i oni mogu. Ja znam iz nekih slučajeva ovako, ljudi koji su mi dolazili da mi tako ispovjede kažu Hoće, kaj imao sam, ne znam, recimo 20 evra, posljednji, kaže, dao tam. Kaže mi, sutradan, kaže, desetostruko se vratilo, ne znam nija, kaže, otkuda. Umnožilo se, kaže. Eto, reko vidiš, kako blagoslov Bože. Nemojte nikad brinuti kad prođete kraj nekog prosijaka, kad vidite potrebu, tu vam se gospod javio. A vi vidite ga, A pa se onda sjetite, aha, imam samo, ne znam, pet evra u džepu, ja ova to mi treba za ono. Nemoj da se razmišljaš. Stvori i daj to. I vidjet ćete kako će vam gospod to uzvratiti. Uzvratit će vam neizmjeno. Više struku. Množite se tako da vam srce zaigra. Vjerujte mi. Znači, konkretno da budemo hrišćani na djelu, da se raspitamo, uvijek imam gdje, pogotovo i u manastirima i crkvama, očeli uvijek znaju potrebe, te ljudi dolaze, javljaju se, E, imamo narodne kuhinje i tako imaju ti punktovi gdje možda se donese nešto i u sam, u sam hram Boži uvijek imajte naviku donesete malo vina, malo, malo brašna, šećera, ulja da se to ostavi kod ikone to je uvijek bilo i, i, to je žrtva koju prinosite i na taj način onda to se dalje razdjeli kao gospod kad je umnožio one hljebove, one ribice pa njega na apostole, tamo dalje na narod i svi se tako nasite, nakrani, svi siti, svi zadovoljni. I tako, to je onda zajednica. A ne svako u svom čošku hramu, pa on tamo za sebe nešto kao broji i on je sad kao onaj pravednik, kao onaj ispričane mitru fariseji. Da budemo svi fariseji, kako smo mi na pravom mjestu, na pravom putu i hvala ti Bože što sam ja ovakav. Znači ne, nego da znamo svoju grešnost, da se busamo u prsa, kajemo, ridamo pred gospodom i da na dijelima radimo i da pomažemo jednim drugima. I da na taj način ljubimo jedni drugi. Eto, ajde ako ima neko nešto ovako malo da pričamo, da, postavi možda neko neko pitanje, dopunime i tako. Izvolite. Dobro. Kanuće mislim da je jedno uđe, ono su vezani To sam čuo od o tumačenju. Dobro. A ovo za bogatstvo, to znam, na primjer, bogat je čovjek koji ima Boga u sebi i koji je na ono što ima. A skoro se to sve na gdje kaže šta je taj pun. Dobro. je siromašan čovjek koji ima mnogo para. Da, da, da, da. <laughs> Jeste upravo to. Ono što o čemu smo pričali, bogati su ljudi oni koji imaju Boga u sebi. Pa gdje će reći i bogataši milioneri od ove naše očevovi koji su manastir ovdje? To su po meni najveći bogataši, milioneri. Oni u svojim slamaricama, ko zna što imaju, ali mislim na te na koje slamarci? Na one slamarice na nebu. Oni gradeći ovdje na zemlji, oni stvari grade na nebu. Znate? Oni na, na nebu grade i hotele i apartmane i, i, i, tamo će imati gdje da Naravno, ovo sve govorim u figurativno slikovitom, malo, da kažemo, interesantnom e, smislu, nam bude interesantno. Ali zaista je tako. To nam sveti oci govori, sveti vladika Nikolaj to onako fino jedno jednom mjestu kaže isto. Znači, gradite na nebu se i sve vezujte za nebu. Ima li možda još neko nešto da možda pita? ili da nešto u vezi ovoga prokomentarišemo. Evo recimo ja bi postavkao ovako malo, ajde zaista da vidimo koliko, koliko ovaj, ste ovako bili uključeni sve to i koliko ste u ovoj temi. Evo, ja možda bi ja postavio vama pitanje, recimo. Da li bi mi možda neko rekao, recimo, ovaj, eh, interesuje me, recimo, možda ta neka problematika eh, eh, toga da, da, da da konzumiramo ovo sve o čemu pričamo. Znači, e, interesuje me, recimo, ko bi se usudio i ko je hrabro da, da onako kaže šta je to, recimo, možda što njega negdje, s čim se on bori, na kakav način se on bori sa ovim, svi ćemo se složiti, ipak je malo i teško vrijeme matno, da, da možda pomaže više ili da se odrekne više e, možda, možda svojih nekih sredstava zarad drugog i Da li bi mu možda neko ovaj, sad ovako iskreno nešto rekao o tome. Hm? Izvolite. Nešto što se moram da ono svaki ljudi se vrđeno na liturgiji, pa u paru pa nekako gledam da mi ovo mnogo pa da nešto manje i to i kad je sirotinje u pitanju, znači isto tako onaj nešto da ono da Bez obzira, recimo, što ste svjesni, recimo da ipak, jest, ali to je nešto jače od vas, znači to je, tako Ovaj, baš ovaj, toga, ali baš tako Da, da. Pa bitno je da biste vi svjesni toga i da stremite ka, ka ovom ipak evanđelskom primjerima i tome i Gospod će vam sigurno darivati, ali da istrajete u tome. Znači da se pokajete i da negdje uvijek, jer vidite to u svakom od nas. Znači, vidite, on je iskren fino ustoji rekao to, ali u svakom od nas i u meni, svima nama ima neko, ono što kaže narod čuči, ko, ko, ko nas drži tu, da bilo, ne mora to biti novac, može biti neki možda keks koji smo dobili, pa ga ako čuvamo za sebe, da ga pojedemo. Može da bude nešto drugo, treće, peto, deseto. Može nas komšija pita, možemo odvesti do nekle, a mi, a mi kažemo, izmišljamo sad, nama se ne ide, pa kao je auto mi pokvaren i tako nešto. Je, kao, ima toga. Da. To nisu hrišćanski primjeri, moramo se boriti protiv takvih primjera. Znači, e, da ne bi završili kao ovaj bogataš koji je završio, koji je sve za sebe ovaj, za svoje uživanja, za, mislio da je sve njemu podređeno, sve da je za njega i tako. Nego to sve trebamo, ono što imamo da se drugima dijelimo i da budemo svjesni, ali zaista da imamo vjeru. Jer mi, ako se tako ponašamo, znači nemamo vjeru, da imamo tu vjeru, da ako budemo davali, da će nam se vraćati. Recimo pokojni naš otac Iguman, Mardarije, vjerovatno njega, od vas neko njega znao, izuzetno nam starac sa velikim iskustvom, duhovnik. On je, recimo, to fino objašnjavao, kaže. Ako kaže, imate stisnutu šaku, u tu šaku, kaže, ne može ništa ni da uđe, ni da izađe, tako. A ako je, kaže, šaka otvorena, kaže, ona daje, ali u nju, kaže, ulazi. Tako je biva i ovo. To je nešto što se razmjenjuje, što gospod i daje i tako. Jer kaže isto sveti vladika Nikolaj, recimo to on pisao tamo nešto o, više o, nacijama, o državama, teritorijama, ali može se recimo uzeti kao primjer za ovo. Kaže, ljudima se nešto daje što oni misle da imaju. On tada je govorio za teritorije, recimo. Ali možemo to uzeti za bilo kako dobro materijalno. Kaže, daje im se da bi imao šta da im se uzme. Te onda imamo primjere da nam Bog da. Znate, ono ima u narodu, kaže, tri put u životu ima, pa tri put nema. To je većini takvih slučajeva koju u životu čovjeka je varija. Znači, gospod mu da, pa mu uzme. Znači, ne bi li iz vaspitnih razloga čovjek se malo treznio da vidi kako je ovako i onako. I gospod sa svakim čovjekom po osobu trudi se da ga, e, da ga otrezni, da ga sprovede na pravi put, ali eto, kod nekog, neko to primi, neko ne primi. Tako. Ima li možda još neko da bi ovako nešto rekao? Izvolite. Ja se izvinjala, ja sam htjela da pitam šta se dešava mhm. sa sveštenim služiteljima koji čitavi recimo vijek dok to služe, služe, žive bogati, kao bogataci evanđelja ili fariseji. A onda da je dovoljno pri kraju života ili svog tog stada da kaže kaje se i da može da uđe u carstvo nebesko. Mhm. Jer ima dosta slučajeva da kaže radite sve ono što oni govore da radite, a nemojte ono što oni radite. Dobro. Dobro, Koliko sam vas ja shvatio, znači, e, vi ste u ovom slučaju, znači, spomenuli sveštenika, znači, znači, nije bitno, znači, e, jest, u redu, u redu, nije bitno. Znači, e, da li to bio sveštenik, da li to bio ljekar, e, učitelj, bilo ko, bitno je da je to čovjek. Znači, znači, radi se o čovjeku, tako da nije bitno koje profesije. Ali dobro, vi ste vjerojatno njega izvali kao nekog ko propovjeda evanđelje, ko bi to da trebao da bude primjer i tako, naravno jest. Ali ja ću vam reći ono što je suštinski u vašem pitanju, a to je da ako je on, recimo, u tom slučaju živio možda nekim životom koji nije bogougodan i koji je ono, rasipništi i to što se tiče ove teme i kao što ste vi rekli, ako je on samo rekao da se kaje, to nije dovoljno za njegovo spasenje. Jer samo reći da se kajemo nije dovoljno, nego potrebno da mi to zaista doživimo taj preobraz. Znači, pokajanje e, e, je, treba da bude kao jedna metanoja, jedan preobraz u čovjekovu dušu, čovjekovom biću, čitavu biće čovjeku da se potrese. Znate, danas e, evo ja kao sveštenik, pa dopalo me to i tako da ispovjedam, ovaj, kažu svoju pastvu i to, ovaj, pa nažalost, rijetko tu ima onako da kažemo prave ispovijesti, neiskrene, potresne, da čovjek zaista svim bićem se kaje i to njegovo kajanje će uh, prouzrokovati da se on promijeni kao čovjek zato taj, recimo, kako ste vi rekli, sveštenik ili ne znam ko, znači, onako je samo rekao da se kaje, to nije dovoljno, ali ako se zaista pokajao, onda je sigurno spas. Jer to je sam gospod kaže, onaj koji se pokaje onaj koji se ispravi, da će se spasiti. Tako da, eto, to je što tiče toga. Pa ima možda još neko, ja bih volio ovako da... Volio. Ovaj radni partner koja je poznata već određena zloupotreba, ne kaže siromaštva, nego nečijeg siromaštva i e, kriminalna, ovaj, kriminalno osjačenje. Hmm. Koji često za nas dovede u kritu da možda spravimo opravdanje kroz tu informaciju da je to prođe kroz siromahe ili prođe kroz prosjaka koji je u nuždi, time što moguće onda je tu neki fizični koji skuplja ovaj, ne znam, pogled. Ovaj, a doduše i to se dešava često, svi svima nejasno poznato je da mnogi ljudi ovaj su upravo u određenom kriminalu i koji se eventualno ga vidi koji faktički samo su postavljeni tamo da skupio vadu na nekog. Sad kako, kako čovjek izmjeri sve to ovaj, da ne bude grešan, da prođe to čovjek koji ima limit, a koji je faktički dobije možda skoro sebe da bude da dan tu, a rešto skuća neko koje, ovaj, koji ima možda kuće ili nekog zgrade i tako da. Mhm. E, ovo je odlično pitanje. Ovo je odlično pitanje. Znači, nije samo, da kažemo, to je pitanje s mi svi susrećemo skoro svakodnevno, ali i teološko, da kažem, pitanje. Evo ovako, znači. E, to je upravo ono o, čemu smo govorili, o onim funkcijama, ako se sjetite, koje sam ja na početku ovaj, ovog izlaganja e, pomenuo. Znači, svi smo mi dobili nekakve svoje funkcije na ovoj zemlji. Recimo, većinom poznato je da Eh, osobe koje eh, bave se tim profesionalnim, da kažem, prosjačenjem, da su to osobe, eh, da kažemo, romske nacionalnosti. To svi znaju. Ima i... ima, i drugih, ima i drugih, znači koji na taj način zarađuju, pa imaju neke falsifikovane, izvode od doktora, nešto, pa ovo ono ličenje. Evo recimo, ja vam mogu reći iz nekog svog iskustva, iako je malo duhovno, ali i ovako nekih ovaj, drugih stvari, eh, eh, da ipak Bog je na neki način dopustio da ti ljudi na taj način žive. Recimo ti Romi, oni, oni jednostavno žive na taj način. Oni skupljaju po ne znam, deponijama idu prosje, ono, i oni su bukvalno, čak sam čuo neke priče gdje su te Rome smještavali u neke, recimo, sređene prostorije, ono, ali to nije vrijedno, jednostavno oni su najvučeni taj život takav i to je bilo to. Znači, to je nešto što je po nekom predodređenju njihovom, oni tako, ovaj, na taj način žive i, i po meni treba im pomoći, treba im ta, dati nešto što imamo pri sebi. Recimo, ja lično zaista nisam nikad nikog odbio i na vrata kad dođu, ja bilo šta, ako nemam novca, ja im dam neki keps, dajem ovaj, e, nešto, ali vjerujte, veoma je to, ne bi ja recimo lično na dušu svoju da nekog vratim s vrata ili da ga, ovaj, ko što imaju pa neke šale izbijaju sa njima, bilo sa kim, da li to bili ili Romi ili neki ti ljudi, iako zaista recimo neka vidi da, da, da, da se radi možda nekoj obmani, jednostavno vidite da taj čovjek da on to od toga živi. I da to što mu ja budem dao, da, da će to njemu koristiti za njegov život. On će odgovarati za ono što on nije svoje talente umnožio, možda što je bio sposoban da radi, a nije. Što je možda imao talent za, ne znam, rukodjelje neke, pa nije. Ili bilo koji drugi, pa nije. To će on odgovarati pred gospodinu. Ali, došao je čovjek pred mene, traži mi. Ja mu dajem. Zbog sebe, zbog svog spasenja, zbog svog mira, zbog svoje duše, zbog svoje savjesti. A to kako šta? Znači, rekao sam opet, treba biti mudar, taktičan i Bog otkrije, otkrije to Bog, gospod, čovjek. Kad je to scenarijom, kad čovjek je u tome, otkrije njemu e, da ne bi dali nekom koga će to zaista biti mu na, na, na, na da mu ne bude na korist, znači da uzme, ne znam, drogu od toga, da uzme uh, alkohol, da uzme, ne znam, ja šta i tako dalje. Znači, tu, gospod to otkrije to, ali rekli smo to na, na drugi način treba pomoći. Ima i na i drugi način da se tim ljudima pomogne. Ovaj, recimo ja, evo recimo da vedem primjer. Ja sam jednom bio u situaciji gdje sam vidio da čovjek alkoholičar čeka mi svoje prodavnice i i vidim da ima pivo veliko u ruci i da ga je skoro popio i traži od mene dva evra i kaže mi da kupim hljeb. A ja ga gledam vidim da je u pijenom stanju i tako dalje. Ja kažem, treba hljeb? Kaže da. Ja se vratim u prodavnicu, kupim kupim neko tamo nešto na sitno, ono, prilike za toliko koliko mi tražio. I donesem u kesi i dam iz E vidim, njemu nije bilo pravo, ali tražio da sve tebe, evo Tako da sam ja skinuo sa sebe ono, e, nisam mu dao za alkohol, ali sam ispunio ono, jer ja ne znam, možda mu zaista treba da možda je popio ono pivo pa izladnije, ne znam ja. Ne mogu ja da sad ovaj... Tako da imate uvijek, e, imate uvijek e, načina da ispoštujete to i treba ispoštovati. Tako da, ali ovo dobro pitanje. Ja se nadam da ste zadovoljni to odgovorili. Ja sam sam mislio više na one koji su ima, upravo ja i za takve govorim. A za onoga što je vidi za normalno. Da, ono jeste. Jeste. Često pogriješim, mora sam se dao program, ovaj mora raditi, da onda Da, da, da. Ali ne treba, nemojte proći, nemojte, ipak vi. Da. Ima li možda još nešto da, da, da vidimo, da popričamo ovako i tako i evo da vidimo sad. A? Evo čuli ste, ovo su zaista bila lijepo pitanja, ali ima primjera, nečega. Da li može neko od vas bio u situaciji, to bi recimo bilo isto fino da neko ispriča. Da li je bio neko od vas u situaciji, jer to će djelovati pedagoški na ostali. Da li je bio neko od vas u situaciji da mu je zaista bila potrebna pomoć? A vjerovatno je bilo tako. I da mu je, da je, da je obratio se nekome za pomoć, da, a, da je znao da je taj mogu da pomogne, a nije, znači, I kako je to uticalo, da kažemo, negdje i tako. Jel ima možda bi bilo takvi slučaje? Ja, samo je. Da, ja sam prije kad je ovaj mlađi sin bio, on možda drugi razred osnovne škole, on je sad treći sve. Kaže, meni tata, kaže, meni u ponedeljak prođen za ali moram ponijeti drugi da i časimo o šokići, neki keksić i to. Zove pa neko ne mogu para da postigne, da postigne to ponedeljka nešto, a petak. Normalno ja uveče ovaj, pomolim se i po meni bi to uspio. I ovaj, e, dolazi subota, sretam jedan čovjek, Kaže, gdje si ti, kaže, majstor, na tebe tri dana traži. Ovaj, da, što me neko tražiš? Gdje mi graničimo, ja se šalim se. Gdje mi graničimo? Kaže, da mi popravi bojler. A rekao, nisam ti nikad ništa popravio. Ma tebe traži. Dobro. Ali kad će da dođe, dođe oko pet. Oko pet. Ode ja, eh, popravimo bojler, kaže, koliko, koliko dubijem? preko 20 tebra, sa dvije, normalno. Kaže ona, pa nema meni kraja, ja sam penzioniran, može li da Može. I dolazi ja na posao, poput radi sa advokatom, mi na posao, dolazi mi od sestri sestre od Lira čerka na ekskluziji. Ja imam PPC, sam valja da ti njoj, da. I ja ovaj, on dovedi me kose kući malo je počast, kako to, Ovaj, I kad sam je ponovo ispratio dole ovaj, kod nas u hotel, ali znam gdje ste i ono kotiće, sok i to sve, i e, bilo je nešto se pojede, ja? Otišlo 15 Šta će mu sad? Došao ja kući, kaže, tata je sve, jesi mi ovaj, obezbedio, tako nisam nikao tako i tako bilo. A rekao, znači, zavuću ću ja, rekao, svi, da vidim sliku. Pita da imaš ti ne imaš Pa je to znači, 50 stvari. Kaže, treba mi treba biti za jedan sat. Da si istručio, silazi sa te linije, zvoni mi telefon. Zove je prijatelj. Kaže, Prigos, tako me ovo zove, kaže, maj, uh, e, Draganu se pohvalio za muziva. Dobro. Kaže, odmah da ideš i nemoj da, da slučaj da ne ode sretno sve, vesel ovaj skontočen se radi. Taj moment pa nešto odradi. Dolazim u tog čovjeka, pogledam sam zivar, crkvo kompas. Da. to je stvarno. Da, da. Gledam ja, svojim očima ne mogu vjerujem šta bi se dešava s te znači. A ja kući jedan jedini kompresor i to baš taj. Da. Baš za taj uređaj. Ni za veći, ni za ali baš za taj. Sada je potrpa i kompresor, koja je pravilna, pa je što šukar u biznisu. Pravda, pitao koliko košta je. Odrali, e, i to, i posao je to sam. Mhm. Neka se, neka se okrenemo, ne može li treći puta se a ovo ispravo. Završim, ovaj, završim to, on ne znamo, što plati. Ja, ovaj, ja Nikoli kažem, evo ti pare, idi, kad sam došao kući, idi pa kupi što ti treba. Zar to nije baš živi primjer? Pa nema. E. Pa nema, to je... To mi se desilo prije desetak, jedan godina. Ne, vjerujte mi, nikad nemojte da žalite, znači da pomognete drugom, znači tu ne možete nikako biti u gubitku. To ili, ili vam, znači, uzvrati, ako ćemo da kažemo da očekujemo sad kao nešto materijalno, pa nesigurnost, znači, gospod vas, gospod vas neće nikad ostaviti. Znači, o čemu onda pričamo? ako nemamo te vjere. Znači, Gospod vas neće nikad ostaviti na cijelu. I neće vam Gospod nikad dopustiti nogu koju vi ne možete da ponesete. To budite uvijek ubijeđeni. Da li to bila bolest, bol, da li to bila neka nedaća, da li to bila nestašica, da li to bila ne znam ja šta. Gospod vam nikad neće dopustiti onoliko koliko vi ne možete da nosite. Nego samo nogu koju možete da nosite. I zato nikad nemojte žaliti, ni da se žrtvujete za nešto, da odvajate, otkidate od sebe zbog drugoga, jer tako samo možete biti u dobitku. I duhovno, pa čak i u materijalu. Izvolite. Da, tako, ovaj, ja bi ovaj, znači meni je Bog dao osnovac. Bog Bogu dao 3-4 mjeseca. Da su zdravi živi. Znači idem ulicom, gore dola prenosi, ne znam kome da kažem, ni hvala, ništa, znaš, nikom ništa nije pomogu i nikad ništa, zato što se ljudi plaća taj informe. Prvo strah i tako nešto da vide, misle da je nekome nešto trebaju da učine i ovaj. Znači, nisam proživao nikad kroz život da mi neko nešto učini, nego su uzimali mi kod da imam na jedno dete našto. Znači, ljudi bi bio dosta teži, ovaj, što sam dana, sam knjiga, osam ali pomoć nikad to nije. E, tamo kad sam počeo da da što ti daj tebe dobro, a onda sam naišao lakše, sam počeo da radim mnogo veće pare, onda su svi došli kod mene da nešto im pomažem u životu i to, i ovaj, da vam kažem, znači, to što pričaju 8, 10, 10, 10, to su bajke za drugi ljudi, samo oni ljudi koji imaju tu toliko deca, oni znaju šta je prava stvar. Znači da ti neko pomogne, to je teško, znači to je, znači bilo A Bog? Bog pomaže kroz ljudi. E, pa to je najbitnije. Pa da vam kažem nešto, znači čovjek koji ima zetro djece nema svako život, znači ne boji se znači da, nada se Bogu i Bog će mu pomoći. Znači, drugačije kako može. Svi nešto razmišljaju da li ima za djecu, da li može za škole, da li ovo, znači, ljudi ne razmišljaju. I da kažem, znači e, šta je poenta pitanje eh, tog. Mislim, to se ima prošli, to me ne zanima. Ali šta je pojenta? Znači, pojenta ovo, čovjek ide u srcu. Sad svi posmatramo sve. Tako, znamo vašu ženu, znamo vaš auto, znamo... A pojenta, koliko vi znate našu? Svaki sveštenik paro zna, znači svaku porodicu, recimo ja, eh, oni koji su moja pastva u mojoj e. parohiji, E, bukvalno znam u kući sve kakva je situacija kroz svako, tako je. Jedno pitanje, koliko čovjek primjenjuje crkvene načine, to što idu se spušta sad, koliko primjenjuje u kući, u domu sobu? To je njegova stvar. To je njegova duša, njegovo spasenje, to u tom, mi ne trebamo, ne samo sveštenika, komšije, prijatelja, kuma, to je njegova stvar. Znači, vi bukvalno znate, znate slavu, znate imena, znate to. Mhm. A primjeru crkvenog života u kući ne Tako? Pa, ja kod sebe na parohiji znam. E. Bukvalno svaku kuću. E. e to je bilo naše To je ta tema koja nije, na prvi ja nisam slušao. Koliko ljudi primenjuju taj način života, to u crkvi što su čuli, koliko primenjuju svoje, u tome domu sve bolje. Mhm. Jer najčešće je bilo ovako. Ovo je završio idu u crkvu, završio do tamo nekoj kampani, pa nas je se drugo igra šah, nema pojma o životu. Pa opet dođu dobro, to on kasnije e, to on primenjuje, ali na neko puta. Ali u suštini on to što, što čuje, to se ne primenjuje. I tu se nalazi taj, e, znači, dolazi žena, na prvo crkvi, e, onaj, skromna i to dođe kući, svađa sa mužem, primjer, radi to, ovo, nije to ta žena E, to je ono što smo mi malo pripričali. Dakle, da smo, ovaj, pomenuli smo to malo oblašno se dotakli toga, da smo nedovoljno u praksi ovaj, e, e Ja sam čuo, ne znam, vi kada sam čuo, ne znam, prvo je taj ovdje tamo, u tamo u Nikonu, možda je izvješću to zanima, ali on tamo vodi račun. Koliko si djece rodila, šta da ovdje muž pije, kako ti to pije. A sada se ta, nema se se intelektualno. Za porodice ljudi koji dolaze tu. Nema, nema. To je sad, e, to bi čovjek rekao da ima. Nema. Znači, to ima onaj čisto bukvalni rekao je svoje, sa svima se pozdravio i dalje nema ništa. Zato se, na primjer, čovjek potpuno deca već ima su se interesu, treba su se interesu, ali će se interesu ni bava kao ovaj neko Neće niko se interesu. A to su važne neke prevare, kad kažu pomog Velković, ne može niko nikada pomogne, Bog može da pomogne, ali može sviđen, sjediti, njemu ne treba pomoći samo, a pa sutra postaviti, da trebamo i danas, sutra i preko. Da, da, e, da. E, ali to je samo to, ono čisto veće sebe i svoga zla, čovjek nešto učini trenutno. I misli da se to veće da. Da. Znači ja sam to prošao, kako Dobro, ali to vam je blagoslov veliki, znate. To vam je blagoslov, znate koji je to blagoslov? To što vi, kako ste prošli kroz tu golgotu. Znači, to vam je blagoslov ovog ubogog Lazara. Znate, taj, vidite šta Lazar to živi. Znači, su rane se otvorili, znači bio je neuhranjen, svi mu lizali e, gnoj sa nogu, ovo ono, znači kuće, znači nema gore od toga, kao pravedni jog, znači priča o pravednom jovu i tako dalje. Znači, to je blagoslov Boži, ali kako su oni završili? Pa vidite u carstvu nebesku. I to nam je cilj. To je cilj svega. I to treba da nam bude cilj svega. Sve što radimo, da je cilj carstvo nebesko. I što idemo u crkvu, i što idemo na posao, i što radimo. Čak imamo posvetiti taca da svaki rad, svaki rad koji radimo da bude u službi spasenja. Ako nas je obrnuto. Mi na uštrb spasenja idemo radimo. Znači, odričemo se spasenja, a idemo da stičemo. Ne, nego čak i dok radimo, da nam je tu u službi spasenja, da ne radimo, znate, ipak jeste rad potreba, kako je danas ustrojeno. Rad jeste potreba, mi radimo, pa zaradimo pacu, novac, pa za taj novac kupimo hranu i ovo i ono i Ali ne smije biti e, e, e, samo cilj to, nego treba da imamo jedan pristup da, da ga stvorimo negdje u ovaj, u našem umu, kroz naše eh, navike, kroz sve to, da radimo iz nužnosti i to, što, to što radimo, da smo svjesni da radimo, da budemo isto dobri, bolji ljudi, ili rad, da kažemo, isto spasava čovjeka. Znači, da negdje sebi tako imamo na umu. A ne da radimo da bi više zaradili. Da radimo da bi kupili bolji auto, da radimo da bi kupili veći stan, znači, to je pogrešno. Ne, nego da radimo isto da to rad bude u službi spasenja, ili da radimo još više, da bi pomogli još neko više. Znate? Znate šta, ja, ali one koji pomaže, da kažem, on je, vidi, hvala Bogu što mu Bog dao da pomaže, jer e, treba biti i dosta pomagati. A mi smo oni koji ne pomažu, koji ne pomažu, mi treba žao. Jer njima Bog nije dao. Jer ja sam jednom životu. Da, dobro. Ništa, ništa. Dobro. Odlično. E, ima li možda još neko da bi izvolite? E, odlično. Aha, može bude poučno, da. Mhm. Je. Ovaj, bila je plata i sad ja sam sve stvarno rešila da idem u grad, da idem u popinu piće i sad prosto vidim platio uzman, ajde rekao nađe 50 eura i stavio u neku globu i dobro idemo u grad. I sad tamo kad smo prolazili pored pošte, vidim ja nekog siromaka i mene prođe sad svoj pao, da mu, ajde da mu nešto dam, ali imam sad krupno pare u gručanik. Ja ti rekao, kad se ja vratim iz grada, bit će on tu, pa ću mu rekao ja da. I ovaj, mi smo ušli, popili pa smo čašu vina, dobro, kad se je završilo, vraćamo se kući, usmijeh u priču, ja nisam se vratila pažnju na njega, ne znam ni da li je bio tu više ili nije. I uglavnom idemo kući i sad jedna prečica kojom idemo do kuće, e, zaprenjali kamen i palim. <clears throat> I uglavnom nešto ustanem na stavim, skoro kod kuće kad sam došla, dužio je telefon u dobu, ne on je <laughs> Da, I da. ovaj, ja sam da se vratim. Možda mi je rekao, pošto sam samo kad sam skrenula, da možda mi je rekao u kafići spot, ovaj, ona kutica, možda je rekao, je rekao, pala pod sto, znači rekao, vjerovatno. I ovaj, ako je ono ostala na sto, ništa, uzet će goru, sigurno lepo ide na vidjeti. I put pogledam tu dobro, znači sve detalje, dođe sam se zaplela, nema kutije, nema ništa. ja ovaj, sam ja do kamu konova mi kaže, to je, e sad put ja razmišljam. Rekao, krenula sam u grad, si ono rekao nisam dala ništa, nego kao se vratim. I evo sad, pare sam izgubila, kamo da ću reći da sam dala te pare njemu, bi od 14 eura, 50 koliko sam ja imala, on mi rekao mogu da nije, da nije se zdano. A ja sam rekao, taj pare možda izgubila tamo, vas je rekao ili da odigra radionicu ili da popije piće ili će da kupi cigare I onako to razmišljam u tome vrati se tamo u kafić, konobar kaže, nema to možda i otpustila se srki se bacilo, nije ni pogledala. I ništa, ja se vraćam i opet gledam, stalo na srte, ali vadeći se upala i gledam, ono kao još jednom da pogledam. I sad još je neko bio sa mnom i gleda i kao nema stvari u svojoj glavi razmišlja, pa neka i ne treba ni nima, sam ja otišla da se neko provodi, meni je rekao, ne, meni ne što, što se mi izgubila tamo neke, baš mi nije bilo ni žao. Rekao, da mi treba tako što se mi izgubila, ovaj, ali mi samo žao što nisam dala kad vidjela prije kad sam prolazila, što ih nisam dala je I kako sam ja to rekla, i rekao, nema veze, ide, znači korak sam jedan napravila i nagadila na putih. I pa sam i pare. Da, eto. A ima bezbroj ovakvih primjera, znate. A ja ću vam navesti jedan primjer, recimo imate u žitljama svijeti, iako smo mi daleko od žitja svijeti, mi smo daleko od toga, ali treba da ka tome da budemo takvi da nas ti primjeri nadaknuju. Ali imamo pri žitljama recimo kad, kaže razgojnici, kaže opljačkali kolibu nekog ovaj, starca, pa ponijeli a nešto bili zaboravili, starac trči za njima i nosi im to. Pa, ono, pa I tako ima tih takvih primjera, znate. Recimo, ja znam lično jednog sveštenika, e, recimo, iz početka sam to <laughs> radio, poslije mi neprijatno, tako, zaboravim se i onda, recimo, on ima neko prsuće, on kaže, ja da zaista onako fino, kao, au, dobro ti fino to prsuće, on odmah skida i daje. Kaže, evo ti ovo, kaže, Kaže, sviđa se. Odma to to, kemijsku nešto ti, odmah ti knjigu, što god, telefon ti kad bi rekao, on bi odmah odmah mi se i ključevo da bi se bacio odmah. Zaista, jedan svištenik, tu je blizu nas nigdje, ovaj, neće da pominjem ime, ali hoću da primjer kako je to lijepo. On nije vezan za to. A ja sam možda negdje kroz svoju neku nešto tako, eto, da popalim ili da tako nešto, Ovaj, ali on to neće odmah, on to, znači, evo ti ako ti se sviđa, ti Tako da, negdje svi takvi treba da budemo. To nam je jedan baš prvi primjer. Znači, da ne žalimo, da se ne vježemo za stvarčice za... Jer to nam počinjava radost davati drugima sve, pa i materijalno. To pričinjava čovjeku radost. Vi ste sigurno... Veća radost eh, Vi ste sigurno, jeste, veća je eh, radost davanja nego primanje. I vi ste sigurno svi osjetili to. I zašto ne rasplamsati to? Zašto ne rasplamsati ako već eh, smo osjetili to? Znači dajte, a vi vjerujte, nećete oskudjelati. Uzvrati će vam Bog. Što imaš sluša. Pa a jest. Tako. I ona, i ona priča je dobra iz otičkog toga ovaj, o filaretu milosti. Da, da. I ima bezbroj primjera, znači, zaista koji su. Ste vi nešto pitali? Samo kratko. Tvoja gdje svoje. I ako mu daš jedan i prolazi ajde da mora da daš svaki dan. Mislim, to, to su napasti, razumete, to je napasti. Pa ja sam prije sad primjer znam gdje se pošte stavio jedan dnevno dvije godine, jedan sirota bez ruku, bez nogu, Rom je sigurno i dvojica ga oce. I sad kad se vraćaju oni, kad se vraćaju sa te njine, mislim, sa njihov posla, oni prolaze sa dvoje kuće i piju ti koji ga vode. Dakle, oni on je stara da koristi objekt samo da za njegu da se vraćaju I da ga pomoći. Pa dobro, jeste, ali vidite, evo recimo, ja sam bio neki prilike, ne se ja, pa ja, pa ja. Ali smatram, eto, kao nigdje svešnik, da, da svoje neko mišljenje, svoju neku da kažemo i navike to pa se vama kao iskustvo pa Mora znači da je sad... Ali već smo, bio sam par prilika kad zaista nisam imao što da dam. Nisam novac većinom ne nosim u sebe, ova, idem negdje tako skoknem nešto do grada, završim, pa nemam ni učanik, nemam ništa. I tražim neko nešto. I stvarno po džepovima neka se desi nešto da sam imao nešto, neku ikonicu, nešto, komu dam ikonicu. A neka se desi da imam ništa. I vjerujte mi, ne mora da bude materijalno. Zašto mora biti materijalno? Ako je dijete, možete ga tapša ti po glavi, da smo osmije, da smo blagoslovi. Ajde, nek te Bog blagoslovi. Možete vi to reći. Pa naši su rod ljudi stari, te kako imali to fini jedan navik da blagosiraju. Bog te poživio, Bog ti dobro dao, Bog ti uzvratio. To je lijepo bilo čuti. Znate, kad za leđa čujete, kad vam tako neko zahvali, pa to vas, prosto vas negdje, da kažem, onako katapultira. A, a, kad vas ne da Bože neko ovaj, nešto pune, ružno kaže i tako. Nije, nije to baš onako ni prijatno i to negdje čovjeku ostane neka gorčina, tako da. Dobro da se priča, Branko V. Radičević, da, da, ne ovaj Radičević iz vremena, i on obraća se to u stvari e, objašnjava za prošnjake. Dok ti kaže se da, da, prošnjak, u prošnjak, bilo što kako na tajnicu ili šta znam i žepa, samo da, on te bagotilja, Bog ti dao, a u sebi misli. Pa ne, kao misli šta je je Njegov naziv, ja sam mi okući ove ovaj, žine došao. Zato što uvijek misli da to uradi. Aha, a to ovo te nema. Na šetačkoj fazi, pored, pored, mislim, mora, e, to je deset dete od te godine. Da mu daš hiljadu evra, on će opet dakle, Ako imaš hiljadu, daj mu hiljadu. To je treba. To je ne, to je treba? To je ću Ja ne daje, dajem onikima i da da, da, treba da Ja materijalno pa moj drugo a ima nam problem sad ovaj, u ovoj novoj generaciji. A kako misliš da stojiš dobro? Pa, Šta to dobro znači? Pa mislim ono sad, nisam ono sad nešto baš da imam previše, Aha. neko ono... Dobro. To je onda, to, to je onda dobro. I, pa, Za tebe, za tvoje duše. Ja, Ima jedan problem sad koji se stvorio u ovoj novoj generaciji. Ovaj, da uzori, sad postaje neki nepošteni ljudi, bogataši, nepošteni, sad od prodaje kokaina, heroina, nema pojma čega, koji su tek ogromne, ogromne pare. I sad, i mladi momci dobijaju njih kao, kao mesije, kao sve i kreće tim putem. Iako su pošteni, iako su sve, oni ne vide drugi oni ne vide drugih način, ne vide više ništa pošteno. Ne vide način života pošteno, nego vide da je to to, taj nepošteni način života, da to muče ka da, pa to je upravo ono što smo pominjali, znači, ta djeca su, oni su to vidjeli od roditelja, znači. e, nije potrebno roditelju e, da otvoreno uči dijete da ide za materinu, dovoljno je dijete da vidi čemu roditelj teži. Ako je dijete vidjelo da jednostavno kroz život njegov otac i majka Znači, su stalno pričali po kući, svađali se možda zbog nedostatka novca eh, ili, ili, ili, možda, ili, ili možda pričali, planirali kako bi željeli ovo, voljeli ono i težili ka tome. To dijete ostaje svijet ono to kupi. I ono kad dođe u priliku, eh, poslije životnu, da može da ostvari ono što roditelji nisu ostvarili, on će to po svaku cijenu. Znači, to je pogrešno vaspitanje djeteta i ono to negdje iz te to svoji roditelji da to pokupi. Ono može poslije stradanje, naravno, kroz stradanje, kroz prizive um, Bože, znači na razne načine, da se vrati na pravi put. Ali u najvećem slučaju ovaj, mora proći kroz stradanje, mora proći kroz, kroz, kroz neko veliko pokajanje, znači tako da, to ne treba da nas čudi, to je ono što smo pominjali isto, da je nažalost e, sve, sve više te pošasti, znači da nas je obujmila, e, da jurimo za tim materijalnim, i onda ne biramo sredstva, da, ne biramo sredstva, da to bilo preko prodaje narkotika ili, ili pljačke banaka ili ubijanja trafika ili krađe od pa, pa ima, znate koliko ima gdje, gdje djeca od roditelja kradu novac. A organizuju razne, pa vi ne biste vjerovali čega su ima. To je katastrofa. Tako da molimo Boga za sebe, za svoje duše, za duše, za, za, za, za vaspitanje svoje djece, za svoje bližnje, za jedni druge, za neprijatelje. Molimo se Bogu i ako svi budemo tako radili, onda će to biti sve na svom mjestu, kako treba. I tako. Dobro, evo. Przeczytamy modlitwę. Do szczęścia. Dostojno je blaženo, zatim Bogorodicu i blaženo prema poročnom mater Boga našeg, častnim krivima, sam same sa tega što nam Boga reći, slušao te veličamo. Svi svinju svetom i duhu sam uvijek veko, veko, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj, oče, blagoslovi. Sama je Bog, blago, da ću čovjeku ljubim, svakda sada i uvijek i uvijek, uvijek,